爸爸製作。瀟灑向明天，導演關瑞瓊，編劇廖日豪，配音劉玉葵。第五集。差反對就反對，亦都跟你愛下去。猶如在大戰炮 con月昌，你帶我喺醫院行咗一轉咧，我而家先知道原來醫院有咁多職員嘅。唔係你估，一間醫院除咗醫生同護士，仲有好多其他方面嘅人員嘅。嗯， Tomorrow，今次咧你真係要俾啲心機先得啦。呢處好多人啊，都等住睇你點衰噶。唉，放心啦，掂喎，我一定會做到好 perfect 嘅，唔、嗯會俾人睇死。Miss Chan， 好快咧，我就會成為一個獨當一面嘅器官移植協調員噶啦。睇下點？嗱喂，而家我要辦啲事，你自己睇下啲有關資料啦。啊，得噶啦，你去啦，我會好俾心機嘅。係啊，最好啦。好，睇下先。嗯，嗯，呢份嘢器官移植 network， 世界第一宗器官移植，一九六七年由南非巴特納博士進行之心臟移植，器官移植條件。只有喺腦死後會捐贈器官嘅情況之下，自動腦死即為人死。誒、 Tomorrow，小文係你啊？嗯啊又會嚟揾我嘅？我係專程嚟揾你噶。哦， 講得咁嚴重，咩事咁緊要？要我嘅天使專程嚟揾我先？今日你幾點落班啊？嗯，七點啩？咩事啊？我要去你樹咯。吓？你嚟我住？嗯，你知我住喺邊咩？乜你唔記得咗我係邊個咩？我係院長個女喎。要查你呢個職員仔嘅地址有幾難啫？啊再唔係我咪問下乜都知，乜都搞掂啦。嗯嗱，狂風噶啦，我今晚去揾你，不見不散。 吓？呃咩咁嚴重啊？要不見不散？係啊，啊咁咪當係幫你慶祝咯。我哋今晚呢，一定要好好咁傾下。我哋嗯，慶祝誒、係啊。你係啊，總之我哋今晚有好多嘢要做啦。喂，係咁啦，我唔阻你啦，拜拜。唉，拜拜拜拜。今晚有好多嘢要做，嚟同我慶祝，我哋兩個。 好發達啦，發達啦！唉，唔得唔得唔得唔得唔得唔得唔得嘅！哎呀，小文係我嘅天使嚟噶嘛，點可以對天使有非分之想噶？哎呀，做魔奴，你你卑鄙，你無知啊！但係萬一小文啊，嗯，好衰噶，點解唔望住人啫？ 我係咪唔夠魅力啊？哎呀哎呀哎呀，弊啦弊啦弊啦！呢次萬一我嘅理智阻止唔到我，咁點算好啊？ Tomorrow，你知唔知你好靚仔，好温柔啊？人哋都唔知幾中意你啊！Tomorrow 啊，我可唔可以永遠都咁拉喺你懷抱裏邊啊？哎呀哎呀，弊啦弊啦弊啦， 唔掂啊唔掂啊！哎呀，我嘅理智完全阻止唔到我啊！家陣點算好啊？啊，哎呀，唔得，唔可以噶，唔可以咁嘅。小文有心臟病，又係我心目中可愛嘅天使，我點可以咁嚟冒犯佢啊？哎呀，Tomorrow 啊，你太賤格啦！你唔係人，唔可以咁做嘅，就算係諗下都唔准啊！賤格！喂喂， 哎呀，乜哥啊，撞鬼你咩？失驚無神咁喺後邊用手拍人，人嚇人冇藥醫噶，你知唔知啊？下次你唔好攞啲咁嘅嘢嚟搞啦。哎呀，你又撞鬼冇藥醫，一味喺住周身肉，口噏噏話自己係賤格喎。吓，係咩？誒真係有咁嘅事？啊，乜哥啊，你真係聽到我話自己賤格？梗係啦。喂，阿土魔佬啊，阿 Miss Chan 咧咁搏命維護你， 而院長又咁減減咁擔保你，你啊真係要落足心機做至得噶。咩啊？你咁講我真係咩意思啊？喂，我真係擠晒成擔心機落去噶。而家咩啫？我睇緊有關資料，有啲激動咁啫嘛。唔俾啊？係就最好啦，千祈咪辜負院長同 Miss Chan 嘅一番心意啊！咦，行緊埋嚟嗰個咪係誒阿宋小姐啊， 好耐唔見喎。智叔，唔係你仲未出院咩？唉有排啦，你知我事噶。誒係咧，又翻去洗腎啊？係啊，智叔啊，我趕時間，遲下有機會再傾啦。啊，好啊好啊。唉，因為腎功能唔可以完全恢復，三年之後嘅今日變成慢性排斥反應。唉， 仲咁後生，真係紅顏多搏命啦。唉，誒誒，嗯有冇搞錯啊？咩事啫？口噏噏就咁行開，人哋有嘢要問你啊嘛。唉，仲諗住話想佢俾啲意見添。唉，而家點算好咧？今晚小文嚟我處，嗯我應該點啊？啊？哎呀，哎呀，呢次真係賣過啦！ 緊嚟緊嚟緊嚟緊嚟緊！哎呀，係係實係小文嚟咗啦！哎，誒小文啊， Hi 誒呢位係唔好意思啊，Tomorrow，我仲帶咗個朋友嚟啊，你唔介意噶嗬？誒嘅咩？咩啊？係咪唔歡迎先？啊，唉，唔係唔係唔係，誒誒入嚟啊入嚟啊！誒隨便坐下，我斟杯茶俾你哋先嚇。 Tomorrow 唔使客氣啦。哦小蘭咧，佢買咗啲啤酒同食物嚟，佢話你打攪你，咁就當作係佢請客喎。 小蘭啊，我哋拎啲碟出嚟裝食物啦。哦，唉，仲要係今晚會有出轟轟烈烈、驚天動地嘅愛情劇發生添。原來係食炸糊。哎呀，小文啊，小文，唔通我哋之間始終都係要靠心臟撮合出嚟嘅緣分咩？搞掂。嗱，講明在先啊，我咧就唔飲酒噶，要啤就你兩個啤。得啦，放你一馬。 嚟啊，向生，哇，咩向生咁老土啫？大家都係後生仔女，你叫佢 Tomorrow 咪得咯。係啦，哦，咁我唔客氣噶啦。Tomorrow，啊我叫何小蘭，係小敏嘅朋友。Nice to meet you。啊，hello， Sorry 啊，Tomorrow，今朝早咧我冇同你講清楚，其實係小蘭有事要同你商量啊，所以我帶佢嚟見你咯。啊，有事要同我商量。嗯 誒誒，我哋三唔識七個喎，無啦啦商量啲咩啊？唉，小敏，我哋嘅事慢慢至講啦，食咗啲嘢先啦，唔係就凍晒噶啦。又好，嚟啊，Tomorrow，我哋啤一啤佢，啊先飲為敬。哦。九 製作。飲，我哋飲。小蘭啊，你唔好再飲啦，你醉啦。冇，我冇醉。邊個講我醉啊？ 我都唔知幾開心啊！喂， 你唔飲誒，哎呀，你唔好再飲啦，誒不不如入正題啦好嘛嚇？誒，小文啊，究究竟咩事啊？係咁嘅。小蘭嘅媽咪三年前因為腎功能不全而接受咗移植手術，但係因為排斥反應而變成咗慢性移植腎病。結果移植之後嘅腎臟因為功能不全，又要再翻去醫院洗腎啊！我就為咗呢件事，先帶小蘭嚟同你商量下噶。哦， 智叔，你仲未出院咩？哎呀，有排啦，你知我事噶。係咧，你又翻嚟洗腎啦？係啊，智叔啊，我趕時間，遲下有機會再傾啊。哦，原來係佢。喂，你諗咩啊？入晒神咁嘅？哦，嗯，冇。誒，小文啊，咁你想想你幫下小蘭咯。我我我點幫啊？ 唔使啦，冇事喎，係小敏多事啫嘛，唔使幫啦，我冇事，唔知幾開心。你開心？小蘭啊，為咗移植嘅事，你同你媽咪搞到反晒面啦，你一啲都唔開心。我哋 friend 嚟噶嘛，點可以唔理你噶？唔係啦，咪傻啦，小文，我都唔知幾開心幾 happy 啊！ 唉，我同你嚟說，只係想趁機會搵個地方過夜啫嘛。嗯喂喂，係啊，我我喺小敏嘅一個朋友屋企，係係啊，唔翻唔翻唔翻啊！我要離家出走，離家出走啊！聽清楚未啊？係， 嗯，你唔要我嘅信啊嘛，我就唔翻屋企，唔翻屋企啊！你唔好當我係細路女，我話唔翻就唔翻，唔翻。哎呀，你點可以咁嚟同自己媽咪講嘢噶？誒，等我嚟聽，等我聽。誒誒誒，喂，阿伯母係嘛？誒，我叫 Tomorrow 啊，係小蘭咧係過分咗啲，不過你唔好怪佢喎。其實小蘭嘅心情咧都好曳噶，所以先會亂噏嘢嘅啫嘛。誒誒誒，哎呀，收咗線喎。 吓？哎呀，小蘭啊，你點可以咁嚟同你媽咪講嘢噶？你好過分喎。誒嗯，做咩啊？咁快就瞓着咗？飲得咁大，仲有咩事啊？唉，咁都得啊！唉，又由得佢瞓下啦。唉啊，係啦，小文啊，都好夜啦，我送你翻去先啦。 謝你送我翻嚟啊！嗯，tomorrow 啊，sorry 啊，好，sorry 咩啊？麻煩你咯。我諗住開導病人家屬就可以提高你嘅分數，所以先帶小蘭嚟嘅咋。但係我諗唔到小蘭會咁樣噶。小文啊，誒、你知唔知啊？聽你咁講咧，我真係好感動啊！咩咁感動啊？你對我咁好，下下都為我着想咯。 你放心啦，小蘭係醫院病人嘅家屬，而且仲係你嘅朋友，唔理點都好，我都會好好咁為佢服務嘅。吓、服務唉你？你諗到去邊啊？我同 model 正人君子嚟噶。唉，今晚一於有得小蘭喺我嗰處過夜，我咧瞓醫院過一晚得噶啦。算你啦。放心啦，我只會為你做任何嘢，絕對唔會對你唔住嘅。 tomorrow 啊， 其實你唔使對我咁好噶，因為我只係單方面嘅將你當作係生命中好重要嘅人。如果我真係煩到你嘅，你鬧我啊，你唔使俾面我噶。哎呀，我啊點捨得鬧你喎？我講過，為咗你，我會做任何事嘅。 tomorrow 啊，路上開燈啊，世界冇多嘈，請爹哋頂啊！你都要快啲走啦，如果唔係你實中鬧噶啦。 OK OK，我走先，good night。 Good night。 為咗小敏呢，為咗我嘅天使，我一定要努力，加油！耶！ 爸爸製作。小哎呀， 你有冇搞錯啊？何小蘭，你將我呢處搞成咁，你有冇問過我啊？有咩問題啊？我以後會喺處住得一排噶，梗係要收拾呢處啦。嗯你就下我嘅 taste 喂啦。喂喂，咪住先，咪住先。邊個話俾你喺度住啊？你想都冇想啊！你千祈唔好介入我生活添啊！啊吓，咁我以後你有屋企噶嘛？你有爹哋媽咪，你咁樣走出嚟啊，佢哋好擔心你噶。唔好再提我爹哋媽咪。唉， 你聽我講啦，你媽咪咧其實係好關心你嘅。唉我睇你哋咧實係有啲咩誤會定啦？唔好誤會，我好嬲我媽咪啊！點解？媽咪嚟噶嘛，母女應該心連心至係嘅，點會搞成咁噶？我媽咪係都要同爹哋離婚咯，啊？點解？咪就係咯。點解？點解係都要離婚啊？自從有咗腎病，媽咪就嘈住要離婚。我媽咪好靚噶， 而且自尊心好強。但係自從有咗腎病，每星期要洗三次腎，每次洗腎之後，佢都好攰，好痛苦，成個人殘晒。可能係忍受唔住啦。佢話咁落去盞亂嚟我哋，所以，但係我哋一家人嚟噶嘛，有咩話連唔連累嘅啫？使唔使搞到要離婚拆散一個大好家庭啊？我要捐個腎俾佢，佢又唔要。 既然令大家都痛苦，咁點解係都唔肯接受我嘅腎啊？可能你媽咪有苦衷咧。不過如果佢唔要你嘅腎，佢都可以登記先啊嘛。嗯，登記咗又點啊？要等幾多年先可以換到腎喎？可能等一世都等唔到噶。三年前大伯俾咗個腎媽咪，但係結果都唔可以適應，出現排斥反應。爹哋都要捐腎，但係條件又唔啱喎。 我嘅血型同媽咪一樣噶，最適合噶啦。點解媽咪係都唔接受啊？嗯，唔單止係血型嘅問題嘅，HLA 都要吻合至得噶。嗯，邊個嚟啊？喂，小文係你啊？誒啊，何太。我喺門口乜都聽到啦，我唔會應承你嘅。 小蘭，唔好打攪人啦，我哋翻去啊！嚟啊，散啦！啊，何太啊，行啦係你咁樣夾硬拉個女翻去就可以解決問題咩？你講咩啊？我知道你唔肯接受小蘭捐腎，亦都好清楚洗腎嘅痛苦，呃但係都冇必要要搞離婚啦，係嘛？你知咩啊？呢啲係我哋嘅家事，唔到你理啊！總之我唔想再講呢件事。行啦，小蘭，我哋走。媽咪啊，行要離婚啦！就要接受我嘅腎。 以後你自然知道媽咪嘅苦心噶啦。我唔想再麻煩人啦，知唔知啊？誒哎呀，點會搞成咁噶？仲問你唔帶佢媽咪嚟，咪乜事都冇咯。唉，而家都唔知點收科。人哋揾女喎，我可以唔帶佢嚟咩？萬一佢報警話你禍從少女，咁點算啊？哦，哦，咁咁咁又係誒，sorry 啊，誒，怪錯咗你。唉，都唔知呢兩母女會嘈成點啊！喂，不如我哋追追睇下啦哦，好啊。 唉，女要捐腎，個媽又唔接受，要點做至係喎？唉，做人嘅嘢盡咗力就算啦。 Tomorrow 啊，嗯，咩啊？我係咪好古怪啊？嗯，咩古怪啊？睇下智叔、小蘭媽咪，佢哋都好抗拒親人嘅腎臟，但我就好想得到你嘅心臟，我真係好想啊！你話親人？嗯， 你當我係你嘅親人啊？我係咪好古怪啊？我任意妄為，自以為是，我好冷血啊，係咪啊？哎，你唔好咁諗啊！你當我係親人，我都不知幾開心。咁就好啦，我仲擔心講出嚟你會討厭我，唔理我添啊！哎呀，放心啦，我絕對唔會討厭你，唔理你嘅。不過小文啊，誒，就算萬一我死咗，我嘅心 係會公平嘅分配俾嗰啲輪流移植嘅病患噶喎。 Tomorrow， 就算係用盡任何手段，我都一定要得到你嘅心。誒，得噶啦，得噶啦，你實得到嘅吓。喂，你唔好當我講笑喎，我係認真噶，因為我有秘密方法咯。哦，秘密方法。係啊，唔單止可以令智叔同埋小蘭媽咪即刻接受移植，我又可以得到你嘅心臟。係唔係啊？咁掂？梗係啦。 係 helmet 啦，哦，嚟啊上車啦。嗯。啊，行噶啦，攬實啲 事啊？你睇下，小蘭媽咪架車停咗喺對面啊！誒，佢落車啊！哦，係喎，好似仲嘈緊添啊！喂，快啲過去睇下先啦！哦，好，喂，好多車啊，小心啊！咁啦，小蘭啊，你唔好咁啦，你聽阿媽咪講得好唔好？小你係都唔蘭，要我一陣咯，咁咪等我死咗算咯！你唔好再拉住我啦！小蘭，小蘭，你唔好咁啦，好多車啦，好危險啊，小蘭。哎呀，乜小蘭咁㗎？哎呀，嗰邊有架車駛過嚟啊！喂，小心啊！ 向明天，戴雲鵬聲向明天，梁官有聲乜都知，蕭慧妮聲葉小敏，林素貞聲何小蘭，鄭美英聲 Miss Chang，黃慧貴聲小蘭媽咪。第五集經已播送完畢。他反對就反對，亦都跟你愛下去。猶如在大戰炮火裏，毫無懼色衝過去。誰狂